Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Մեկնարկել է Արցախի խորհրդարանի նախագահի աշխատանքային այցը Ֆրանսիա։ Ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի պետն ազատվել է պաշտոնից։ Համագործակցության հուշագիր Արցախի պետական եւ Պիտեր Բազմանի անվան կաթոլիկ համալսարանների միջև։ Արցախում է հայ մեդ ֆրանսիական բժշկական մարդասիրական ընկերության նախագահը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Նվիրված հանրապետության արտադրական ենթակառուցվածքների ոլորտում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցերին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, համապատասխան զեկույցներով հանդես են եկել էկոնոմիկայի եւ արտադրական յետակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը, շահագարգիր կառույցների պատասխանատուներ։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նախանշված բոլոր աշխատանքների բարձր մակարդակով իրականացումը եւ կոնկրետ հանձնարարականներ տվել այս ուղղությամբ։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանն ապրիլի 3-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, նվիրված հանրապետությունում սոցիալ-տնտեսական մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցերին։ Նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուսման ուղղությամբ։ Երկու խորհրդակցություններին մասնակցում էին պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Արցախի նախագահի Մարտյան պաշտոնական այցն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ նրա հանդիպումներն ու ելույթը կոնգրեսում արդեն իսկ գնահատվել է որպես պատմական նշանակություն ունեցող։ Այցի արդյունքների մասին մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը զրուցել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Վերջին 10-15 տարում Արցախի նախագահն առաջին անգամ է պաշտոնական այցով մեկնել Վաշինգտոն, ասաց Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով այցի ընթացքում եղել են հանդիպումներ տարբեր շրջանակների հետ, այդ թվում քաղաքական, որոնք հետագա համագործակցության հույս են տալիս։ Եղել են կարևոր հանդիպումներ կոնգրեսում, եւ աստորեն ընդունելություն եղել է ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Եղել է հանդիպում գիտավերլուծական կենտրոններում, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այն երկրների շարքին է դասում, որտեղ քաղաքական որոշումները կայացվում են նաեւ գիտավերլուծական կենտրոնների զեկույցների հիման վրա։ Ինչի ականատես եղաք։ Հետաքրքրության եւ հարգանքի Իսկ նրանց դիրքորոշումները, ընկալումները մեր տարածաշրջանի մասին ինչպիսին են։ Նրանք բնական է, որ համարում են այսօր Կովկասը որպես կարևորագույն ռազմաքաղաքական տարածաշրջան։ Ճիշտ է, երևում է, որ կան նաև աշխարհակաղաքական բազմաթիվ խնդիրներ, ինչի՞ չէ նաև բախումներ եւ այլն, բայց մենք որպես հայկական գործոնը կարծում եմ արժևորվում է եւ տարածաշրջանային քաղաքականության ներքո եւ ընդհանրապես որպես ինչ որտեղ նաև գլոբալ գործոն, քանի որ ունենք սփյուռք, հնարավորություն ունենք ազդելու այս կամ համայն գործընթացների վրա։ Կարևորը, որպիսի աշխատանքները շարունակական լինեն, սա է ամենակարևորը պայմանավորվածություններով։ Կա պայմանավորվածություններ, չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, բայց ինձ թվում է սա լինելու է բավականին հետաքրքիր զարգացումների համար լավ նախադեպ։ Հետաքրքիր է համագործակցությունը ինչ շրջանակների միջև է նախատեսվում։ Ամենատարբեր, իհարկե, եւ քաղաքական, եւ հասարակական, բայց մենք պետք է օգտագործենք բոլոր խողովակները։ Կարևորը որպիսի ամրապնդենք, ներուժը կա, իհարկե կա, եւ կարծում եմ, որ պետք է տարբեր ոլորտների վրա շեշտադրումը դարձնենք, երբևիցե չփորձենք նախ նախապայման դնել մեր ճանաչվածությունը երկկողմ հարաբերությունի զարգացման հետ, որովհետև եթե դա դնենք, մենք թերանալու ենք եւ մեկում եւ մյուսում։ Բացի դրանից այդքան ռեսուրս էլ չունենք, հետեւաբար պետք է օգտագործենք երկուսը միասին զուգահեռաբար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ապրիլի 3-ից Դրոմի նահանգում մեկնարկել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ֆրանսիա։ Ինչպես տեղեկացրել են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից, պատվիրակության կազմում են խորհրդարանի հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը, Մարտունու քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանը եւ Ֆրանսիայի Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Հովանես Գևորգյանը։ Բուրգլեվալանսի քաղաքապետարանում Արցախի պատվիրակության ընդունել է քաղաքապետ Մարլեն Մուրիեն։ Շնորհակալություն հայտնելով հյուրընկալության համար Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ Արցախի եւ Ֆրանսիայի համայնքների միջև արկա համագործակցությունը շարունակական է եւ Բուրգլեվալանսը հումանիտար ոլորտում փոխգործակցության հաջողված օրինակներից է։ Մարլեն Մուրիեն կարևորել է անմիջական շփումները եւ ընդգծել, որ անցյալ տարվանից նրանք փորձում են համագործակցությունն ամրապնդել կոնկրետ ծրագրերով։ Արցախում եւ մասնավորապես Շուշի քաղաքում արտադրված ապրանքների տոնավաճառ են կազմակերպել Բուրգ Լևալանսում։ Այնուհետև պատվիրակության անդամները Վալանսի քաղաքապետարանում հանդիպել են քաղաքապետ Նիկոլա Դարագոնի հետ։ Ֆրանսիացի քաղաքապետը ողջունել է Արցախի խորհրդարանի նախագահին եւ պատրաստակամություն հայտնել զարգացնելու քույր քաղաքների ձևաչափով համագործակցությունը, հաշվի առնելով դրանում կրթական եւ մշակութային փոխգործակցության գերակայությունը։ Աշոտ Ղուլյանն ընդգծել է, որ Արցախում բարձր են գնահատում ֆրանսիական քաղաքների հետ բարեկամական կապերը, եւ այդ հարաբերություններն արհեստականորեն քաղաքականացնելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Նրա խոսքով Արցախի հանրային եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարիք ունեն կատարելագործելու իրենց աշխատանքների կազմակերպումը եւ այս համատեքստում զարգացած ժողովրդավարական երկրների ու քաղաքների հետ փորձի փոխանակման հնարավորություններ են փնտրում։ Հանդիպումներին ներկային Լիոնում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսի տեղակալ Գայանե Մանուկյանը, Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի ղեկավար Ֆրանսուଆ Ռոշբլուանը, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Օրվա երկրորդ կեսին համագործակցության նոր համաձայնագիր է ստորագրվել Բուրգ դե Պեաշ եւ Արցախի Մարտունի քաղաքների միջև։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հովանավորությամբ Քյոլնի Սուրբ Սահակ Մեսրոպ եկեղեցում տեղի է ունեցել միջոցառում նվիրված Արցախյան ազատագրական շարժման 30-ամյակին։ Մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Ռանուշ Հակոբյանը, Արցախի ազգային ժողովի պատվիրակությունը փոխնախագահ Վարան Բալայանի գլխավորությամբ։ Անդրադառնալով Արցախյան ազատագրական շարժմանը Սփյուռքի նախարարն ընդգծել է, որ Արցախի ազատագրական պայքարի առաջին իսկ օրերից մեր ժողովուրդը կարողացավ համախմբվել, բռունցքվել, շարժումը դարձավ տարերով հայ ժողովրդի մեջ խտացած ազատության միավորման կանչը, արտնացրեց ողջայությունը թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի պետ Ջիվան Ղարամանյանը ազատվել է պաշտոնից եւ գրանցվել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կadrերի ռեզերվում։ Այս մասին հայտնել են ոստիկանության մամլոցարայությունից։ Աղբյուրի փոխանցմամբ այդ պաշտոնում նշանակվել է ոստիկանության ասկերանի շրջանային բաժնի պետի պաշտոնը միջից զբաղեցնող Արայիկ Գասպարյանը։ Ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի նորանշանակ պետին ներկայացնելու նպատակով ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանը հանդիպել է ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի անձնակազմի հետ։ Նախիստ քննադատության է ենթարկել վերջերս Մարտունու շրջանում գրանցված խուլիգանության հանցադեպը եւ Մարտունու շրջանային բաժնի նորանշանակ պետից պահանջել բոլոր ուժերը ուղղել նման դեպքերը կանխարգելելու շրջանի օպերատիվ իրավիճակի կայունության անշեղ ապահովման հրամայականին։ Գամո Աղաջանյանը ոստիկանության Մարտունու շրջբաժնի անձնակազմից պահանջել է նպատակային աշխատանքների միջոցով շրջանում ամրապնդել քաղաքացիների կողմից ոստիկանության հանդեպ վստահությունը, որի հաջողությունը պայմանավորել է ոստիկանության յուրաքանչյուր ծառայողի արդար եւ իր օրինական պահանջներում սկզբունքային լինելու հանգամանքով։ Արցախի պետական եւ Հունգարիայի Պիտեր Պազմանյան վան կաթոլիկ համասարանների միջև համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել։ Նպատակն է խթանել բուհերի համագործակցությունը, զարգացնել երկու համասարանների միջև գիտական ու կրթական շփումները, իրականացնել ակադեմիական փոխանակման ծրագրեր ուսանողների եւ դասախոսական կազմի համար, համագործակցել հայագիտության բնակավարում։ Երևանը շարունակում է ռուս գործընկերների հետ Իսկանդեր համակարգերի գնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Մենք մշտապես աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ սպառազինության մատակարարման հնարավորությունների, ինչպես նաև ֆինանսական գործիքակազմի շրջանակներում, ասել է նախարարը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանում է ներկայացրել Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայում Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանման տեղակայման մասին։ Նշվում է, որ օտարերկրյա պետություններում տեղակայված ռազմակայաններում կամ ստորաբաժանումների կազմում ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչներ ունենալը ծառայողական անհրաժեշտություն է եւ միջազգային ընդունված պրակտիկա։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես ձևավորում է ռազմական ոստիկանության հատուկ պատրաստություն անցած ստորաբաժանումներ, որոնք առաջիկայում կընդգրկվեն միջազգային խաղաղապահ առաքելությունների մեկնող զորախմբերի, ինչպես նաև հապկահավաքական ուժերի կազմում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնում են բացառապես միջազգային պայմանագրերով եւ համաձայնագրերով նախատեսված գործառույթներ։ Հերթական անգամ Արցախում է հայմետ ֆրանսիական բժշկական մարդասիրական ընկերության նախագահ Հովանես Ժան Միշելը։ Արդեն մի քանի օր է Ստեփանակերտի Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվան հանրապետական հիվանդանոցում Ֆրանսիայից ժամանած բժիշկները Հովանես Ժան Միշելի գլխավորությամբ իրականացնում են հետազոտություններ, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ վիրահատություններ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հերթական անգամ Արցախ կատարած մեր այցի նպատակն է առաջին հերթին հանրապետական բժշկական կենտրոնում տեղի մասնագետների հետ աշխատանքներ տանել, ինչպես նաև շարունակել շրջանների բուժկետերի վերանորոգման աշխատանքները։ Մեծ հետ զրույցում նշեց Հայմեդ ֆրանսիական բժշկական մարդասիրական ընկերության նախագահ Հովանես Ժան-Միշելը։ Դնուր իմաստը ան է, որ միայն չեն կնար ամփոփել ասելով, որ կող պետք է կամ սարք պետք։ Հիմա որ ունենք գավաթ համագործիչներու հետ գործիքներ, գրնանք գազագերբության հետ փոխանցել լուծել միջազգային հարաբերությունները, այդ հանձնարարությունները, որ գիտական միությունները մեզի ուղղող են, մենք միշտ օգտագործում ենք։ Ամփոփելով երրորդյա այցի արդյունքները Ֆրանսիայի բժիշկը տեղեկացրեց, որ այցի ընթացքում տեղի մասնագետների հետ կատարվել է փորձի փոխանակում, որ เป զի միջազգային բժշկության փորձը կիրառվի նաև Արցախում։ Տպավորված է տեղի բժիշկների գործունեությամբ նրանք խելացի են, բարտաճանանչ եւ հոգատար, ասում են նա։ Բոլոր աշխարհի մեջ բժշկական փորձեր կան։ Փորձերեն գուկան դվյալներ, դվյալները կդառնան փաս, փաստերը կապացուցեն գեցվածքը եւ ուղղությունը։ Այս հայցի շրջանակներում նախատեսվում է վերանորոգել 5 բուժկետ եւ դրանք համալրել համապատասխան դեղորայքերով։ Բուժկետները հետևյալներն են. Դրոմբոնի բուժկետը, գեդավանը, չապար, ղազարահո եւ շոշ։ Ուրեմն 5 բուժկետ ունենք, որ կվերանորոգենք 3 տարի եղավ, որ գլեցնենք դեղերով, դեղամիջոցներով, իսկ փոս գաշխատենք վիրադարան, գաշխատենք ռեանիմացիա, ես ռեանիմատոլոգ եմ, մեր գոլեգաներուն հետ գաշխատենք ռեանիմացիա։ Ինչպես միշտ այս անգամ էլ հյուրերը դատարկաձեռն չեն եկել, նրանք իրենց հետ Արցախ են բերել հետևյալ սարքավորումները։ Եվ մենք բերին գործիքներ, էկո սերվի, էկո զանազան եկագեներ եւ այլն մեր ինչ ինչ է որ գարել մեր գարելիություններում մեջը ուրեմն բերում են համագործակցելով մեր հոս գոլեգաների հետ եւ առողջապահության նախարարությունին հետ Նշենք, որ ֆրանսիացի բժիշկները ժամանել են մարտի 30-ին կմնան Արցախում մինչև ապրիլի 6-ը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թուրքմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։